ऐं जॾहिं तूं पंहिंजे बाग़ में घिड़ी तॾहिं छो न चयई त जेकी अल्लाह घुरियो सो थियणो आहे जो अल्लाह जी मदद खां सवाइ का सघ न आहे जेकॾहिं तूं पाण खां मूंखे माल ऐं औलाद में घटि ॾिसी थो